Када викаме Господи, помози Твоја слуга, помози Твојата црква, помози Твоето слово, Господи, збори Ти во името на Исус, Твоите слуги слушат. Ние Ти благодарен за се оно што се Амен. Добро вечер и Божи благослов. Силата на една црква се гледа по тоа колку души идат кој е време за молитва. не, На молитвениот состав. Читал сум му под животот тие списанијата дека цркви од 300, 400, па и 500 души кои имат молитвен состав само вика едно 10 на 20 души дали од mm. Погледнете се колку сме тука. Mm. И знаете ли Бог што што има порака? Сега ваш ќе зборам не него што што ви стигне срце да кажам. Да бидеме извиджачи како Исус Навин и Калев. Амин Десетте души гледаа на проблемите. Десетте души гледаа на војските. Да. Колку многу бројни биле, колку и мале оружје, колку биле силни. Ама двајцата, Исус стави ни калф, речеа, ние ќе одеме у името на Господ и ќе освојуваме. Така да, ние сме извиджачи, избрани од Господ, за да освојуваме. Така. А не да се криеме дома под фотелите и под масите него дојме и да освојуваме од и тоа задачата. Преска се видеме, виде как, буквално како да сме армија, како војска да сме ние тука. Извиджачите ги праќат извидници ги праќат секојш у првите а, да, осво, да го извидат и да освојат да направат упориште. Упориште да направат. Значи ние одеме, извидуваме и правиме упориште. Пример сега е Делчево, Виница. Извидуваш, правиш упориште. И после тука иде главнината на војска. Ние сме извидјачите. Замислите сега секој извидник Секој... Па тоа се наше брачи стравије. Така е. И така да, ние извидуваме, освојуваме и замислите сега ние сите по 10 души, 40 души, по 10 души да доведеме, ја ти ги 400 души армија. Така да, у името на Господ одаме. И оваа порака се да се запечата за срцата, пошто а, темата е нашите умови да бидат принесени како жртва пред Господ. Mm -hmm. Нашите умови. У Римјаните, ние сега мислиме, нели, многу души викат, абе Господ Исус Христос плати се, Он е жртвата, ојде на крсто. Ние сме слободни и само ќе се молеме. Он вика, не се грижите, се ќе ви За се има решение, за сите проблеми има. Така Само вие молете и тражите. Не, амин, да. Ама туку римјаните вика и нешто друго. Значи Исус е жртвата. Плати за нас. И ние треба се молем. Ама и ние треба да бидеме жртви. Вика римјаните 12 глава 1 и 2. 12 глава 1 и 2, извинете. Затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога. Тоа да биде ваша разумна служба. Што да биде наша служба? Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Шо вика тука Господ? Принесувате ги вашите тела, јас ќе кажам умо и разумо, како жртва пред Господ, за да бидеме, да знаеме што е неговата служба за нас. Да. Оти Бог речел, са, не, првата заповед, сакај го Господа со цело свое тело, дух, душа и разум. Разум. Тога кога пресуваме жртва, треба не само телото, да дојме тука, ние сме на црква, на молитва, со телото, да ме видат сите. А моите мисли може да ги пуштам да лутат, да шетат. Јас сум тука со телото, сите ме гледат, ама со мислите никој не знае дека сум. ки си мислам нешто друго. И само чекам да минат два саата и да се летнам. Ама Бог гледа што има човек. И во срцето, и у. Бог знае се. Таму Стариот Завет пишува дека Бог е се знаечки. Бог се знае. И ние кои идеме, треба умо и мислите да ги пренесеме пред Господ. Пееме, славеме. А мислите ни лутат. Слушаме проповед. А мислите ни лутат. Кога ќе мине времето? Леле, ама е досадно. Да си ја чурнам. Молеме се. Дешавало се многу пати на мене. У молитвата. У молитвата се молеш, мислите одлутат. Отидат мислите. Отидат дека што не треба. Па е па ги врнеш. Па па отидат дека што не треба. Па па ги врнеш. Има таму една изрека тај кој проповедник речел. Мислите се како птиците, нели? Летат низ умо, они ќе летат, не може да ги сопре. Оти, знаете таа изрека, мислам, значи постоја. И сега, мислите кога ќе прелетат, не треба да ја да направат гнездо. Оте ако направат грезо тоа е више упориште. Значи идеме у црквата. Како доваѓаме? Да како пресуваме? Дали сме само ли восочни кукли што седем у столчињата? Или сме луѓе што ги пресуваме мислите и викаме Господе, сакам мисли од Тебе. Амин. Да се фокусираме на Господ, што ќе ни каже. Оти Он сака да ни каже, сака да ни зборе. А како ќе ни зборе? Ќе ни зборе ако ние бидеме жртва. Пренесеме се како жртва. Господе, ние доваѓаме заради Тебе. Ти да ни збориш. Нашите мисли аут у името на Исус. Разбирате? И сега, за овие мислите ќе на споредба убитие 15 глава пишува таму. Се убава, ама не сум запишал кој стих е. <laughs> е, сега вака, шести стих. Вика тука Господ му вика а, погледај пети. Сега на небото изброј ги звездите ако можеш да ги преброеш на Авраам. Толкаво ќе биде твоето потомство. Авраам му поверува на Господ и тоа му се засмета за праведност. И сега рече: Јас сум Господ кој те изведе од халдејски ур за да ти предам оваа земја во наследство. А тој рече: Господи, пошто ќе знам дека ќе биде моја човечка? Господи, па шо ќе знам? Значи ние треба да испитуваме, Господи. Ако тебе покажи ми. Покажи ми. И Господ му вика: "Принеси ми три годишна јуница, три годишна коза, грлица гулапче. То се жртвите. Тој му донесе се, ги расече на половина, ги стави на половината еден спрема друга и птиците ги а птиците не ги пресече. И сега вика: "Грабливи птици, грабливи птици слетуваа на труповите Но Авраам ги растеруваше. Авраам ги гонеше. И чекаше. Чекаше. Гоне ги од птиците и чека. Арно, он се изморил. И вика, при задишнице длабок сон го опфати Авраама. И он заспа. И сега у 17 стих. А кога сонцето зајде и падна густа темнина, ете дим како од печка и огнен пламен помиля, помиля и ги зедат жртвите. Значи, Авраам извршил е Божјата воља, принесел жртви. Ајде Господе, чим е така, покажи ми дали тоа од тебе. Ова вика принеси ми жртви. Авраам послушува. Принесува ги жртвите. Цел ден ги пази жртвите и ги гони птиците за да не го однесат месото. Оти грабливите птици идат и сакат месо, да го однесат месото. Авраам ги гонеше. И гонејќи ги тие птици, он заспал. И тога Господ доваѓа у огин и се зема жртвата. И Аврам кој се разбудува, гледа, леле Господе во стварно било тебе. Сега ние, ние живееме у новиот завет. Ние не треба да принесуваме жртви за нешто ако сакаме да Господ ни докаже дали од него тоа или не. Затоа што у Евангелиот Јован прва глава Прва глава. Сега вика 29 стих. Тука Јован кажува. Утредента Јован го виде Исуса како доѓа при него и рече: "Еве го Божјото јагне, кој ги земе гревовите на светот." И после 35 и 36. Идниот ден Јован стоеше пак и двајца од неговите ученици. И штом го види Исуса да поминува, рече: "Еве го Божјото јагне, Кога ги од него тие зборови, обот ученика тргнаа по Исус. Еве го Божјото јагне. Ние не треба да пресуваме жртва. Исус се принесе за жртва. За нас и за сите што ќе поверуваат и се покаат у името на Исус, он е жртвата. Ние идејки. Идеме преку неговата крв. Жртвуваме ја тука. И сега Авраам ги гонеше птиците граблевите. И сега ние доваѓаме тука. И граблеви птици идат врз нас да ни ги земат жртвата. Граблеви птици доаѓаат, а тоа се мислите, лоши мисли, идат за да ни земат жртвата. За да не заведат у телесното, да не заведат натаму, да не заведат наваму, само и само да не го слушнеме Господ што ќе ни каже. Оти гјаволо не сака да слушаме од Господ. Гјаволо сака да слушаме од Него. А ние треба, принесувајќи го умо како жртва, да ги гонеме. Затоа што идеме за тоа. Идеме за Господ, нели? Идеме и жртвуваме. Жртвуваш заради Господ жртвуваш, не заради друго. Заради Господ. И он тоа го знае. И нема потреба ние да се докажуваме. Господи, ја идам заради те. Он знае што е му срцето. Идеме отворени, пренесуваме се и чекаме глас од Бог. Гласо иде, знаете, преку словото, преку молитва, преку пророчство. Кога сме сите отворени за Господ, кога мислите ни се тука, тука, пред Господ, тога е Господ ки делува. Тога е Господ иде. Иде. И ние треба да чекаме. Кога Аврам што чека, чека, чека, Ама он заспа. Да ние ќе чекаме, ќе чекаме, ќе чекаме и Господ ќе дојде и ќе ни каже. Тргнете ги мислите. Мислете у мене. И сега, тие грабливи птици што треба да ги гонем. Може да, а, три наведе кој може да бидат тие птици. Првото, мислите од телото. Првите птици што ја напагат мисли, се мислите од телото. Бог ги ваде израелците од робството, од Египет. Они тоа ваѓат у пустината. Леле. Таму имаме што да јадеме, тука немаме што да јадеме. Таму имаме вода, тука немаме вода. Зашо не изведе сега од пустината? За тука да умреме. Од Египет. Од Египет. За тука да умреме. Мислите нападнаа. И овие се повлечеа. Што ќе правиме сега? Господ ти ги знаеше мислите. Шо? Сакате? Јадење? Е, ви јадење. Мислите од телото не напаѓат стално. Значи, стално не напаѓат. Телото војува против духу што у нас. Старата телесна природа војува против Светој Дух што у нас. Светој Дух ќе биде победник ако ние не мислиме на телесното. Ако мислиме да на телото, ние не угодуваме на Господ. И обратно, ако угодеме на Господ, телото ќе се покоре, пошто телото е храм на Духот Свети, а Господ е таа што живее у него. И телото да треба да биде покорено под Божјиот дух. А не Божјиот дух да биде покорен под телото. Господи, јас сум изморен. Јави ми се. Забележите, кога човек одлучи да посте, одма има напади на глад. Олма има напаст, стануваш са бајли ти се јаде бре. Јаде ти се та нема дека. Дури и ти се гаде. И се станеш и си викаш, леле, дали ќе издржам ја цел ден? Дали ќе издржам цел ден? Олма напага телото напага, умислите. Па ја нема да издржам. Па почне да се тресеш нешто, па едно кафенце, две кафенци и се смириш. Ама ако рече, после исто кафе, телото секогаш напаѓа старата телесна природа. И чита читаа на на едно место најлоша смрт не била смртта на крст. Најлоша смрт била римјаните имале да понешо, колку човек осудат на смрт, земат скапан труп, труп у распаѓање, тело, што се распаѓа и го врзат за осуденико. Врзат го И како се скапува телото, така се скапува и здравото тело. Замислите таа смрт. Како се скапува телото, така се скапува и телото на осуденико. Тоа е многу грозна смрт. Така и нашата телесна природа. Ако ни е врзана, врз духовна природа, телото ќе не скапе, старата природа. Ако се предаваме на неја. Ако ја одврзаме и ја тргнеме, тргнеме старата природа, ние ќе бидеме живи за Господ. Па таа телесна природа ќе скапува. Оти ако се врнеме назад, ќе умреме. Ќе умреме. Ако се врнеме назад, ќе умреме. Ако идеме напред со Духа Свети, ќе живееме. Проблеми значи, мисля телото. Фамилијата. Фамилијата, покаяни, жени, покаяни, мажи, децата лутат нокно време, па прават го тоа што нас не ни одговара. Децата грешат, забразат некаде и ние нас мислите не нападнат што правите вие? Гледате дека вашите ќе отидат у пекол? Блиските, мајка, татко, непокаяни, деца, тоа е страхотно, што ви кажувате. Страшно е. И самото тоа помисла дека твојот најблизок ќе оди у пеколо, боле. Боле. И тука ние се насочиме на таму и почнеме да тагуваме и дјавол телото успеало. Мисли за фамилијата, проблеми на работа. На работа е еден куп проблеми норма да извадиш. На недоволна плата, на таа работа ще употребуваш сега па и манат и ноѓат, па и се расправаш со секакви луѓе, па па ти кажуват некои работи што не се уред, а они мислат дека се уред, а ти гледаш дека не се уред. И тие мисли на телото гледат од тргнат. Гледат од тргнат от Божия пат. После гриж за финанси, проблем со луѓето, страст, телесна страст, поход, пиење, пушење, јадење, пиење, сето тоа се дела на телото, што гледат тие мисли, тие птици, тие птици да не оттргнат од Господ. Да не оттргнат од Господ. Нели у Галатијаните пишува делата на телото кои се? Втора глава 29 до 20 до 31. Поход, страст, алчност, сребролюбие, оргии, што ти ја знам таму. Последните времења са луѓето денеска ние живееме у последните времиња. Само јадење, пиење, секс. Тоа владее со луѓето. Јадење, пиење, секс. Ноќта претворија во ден, излават од 10 враќаат со 5. Телото они мислат дека му угодуваат на телото, пошто телото сака да прошета, телото сака да пине, сака да апне, сака да се проведе, и луѓето одат у пекол. Нашите мисли дека се сега вперени. Сега кога сме тука, дека не се мислите. У јадењето, сега кога ќе се дома, ќе се накркам. Сега ќе излезам таму, ќе запалам едно цигаре или две. Сега ќе отидам во тај кафич, ќе пијам на печес водки. Па никој нема да знае. Никој нема да знае. Од црквата никој не оде таму. Никој нема таму од црквата. Нема да ме видат нашите мисли дека са. Второ, мисли од дјаволот. Кој си ти? Правото нешто на Исус му вика, кој си ти? Дека е татко ти. Нели у филмот да, дека е татко ти. Па ти не можеш да го издржаш целиот греф, греф на човечанството. Што мислиш ти? Мисли од дјаволот, да бива страв и сомнеш. Ако си Божи син, Сипни се од Крстот, Докажи дека ти си Господ. паѓа. У пустината. Кој постеше. Кажи, знаете, некош се мисли и на глас. Размислуваме и на глас. Гјавол размислуваше на глас и го напаѓаше Исус. Ајде, леп нека стану. Камењата. Фрли се. Значи он напаѓа. Ако Исус е напаѓан, <laughs> колку повише ја и ти ќе биеме напаѓани. Колку повише јас и ти ќе биеме напаѓани ќе не напаѓа. Кој си ти сега тука што седеш со овие луѓе? Погледни лево и десно. Па ти не си достоен. А ја вчера што направи тој тоа, а ја некој што го направи тој тоа, и сега седеш тука и викаш ја тука не треба да бидам. Овие са светци. Гало напаѓа. Усе дури у молитвата, кога се молеше Исус, Дјаволот го нападна. У молитвата го нападна. Оти дјавол не сака ние да се молеме. Баш ние кога се молеме, и баш кога ќе треба да улеземе у помазанието и дјавол ќе ти прате некој или нешто и ќе ти го земе вниманието. Или ќе задзвоне телефон, или на звончето некој ќе дојде, или ќе се случи нешто без веза таму што ќе ти го тргне вниманието. А во продавницата почнам да се молам И, и бесел, пошто се молам, аха, и, и сега смоките не наредени. Смоките не наредени. Нареди ги казате што ќе каже. И те тргна, тргна ти го вниманието. Значи он не сака ние да разговараме со Господ. Гјавол не ќе дијаме да ние. И он секој ќе напага. Ама ние имаме заштитата. У името на крвта на Исус Христос, бега од мене. Да видите кој ќе бе. У името на крвта на Исус Христос. Оти крвта на Исус Христос е силно оружје. Едно од најсилните оружје. Оти таа крв света пролеана за гревот на човештвото нема ни една сила што може да ја победи. Ни една. У крвта е силата. У крвта е радост. У крвта е животот, спасението. У крвта. И сега ние кога покриеме со крвта на Исус Христос, нека дојде, ама мислите дека не се. Прашањето е нашите мисли дека ги пренесуваме на жртва. Дали ги носиме таму или ги носиме пред Бог? Грешник си, Бог не те сака. Кој си ти? Погледни се како си. Цели и Бог те сака. Е па Бог го засака целиот свет. И за тоа го даде Исус, неговиот син. Значи, за да се отбранеме, мора да го знаеме Словото. За да, да ги фокусираме мислите на Господ, мораме Да знаеме да му одговориме на нападот на ѓаволот со мислите, у мислите наши. Ако ние сме спремни војници како преска, опремани и да нападне, ние имаме штит, штит на нашата вера, мечо, духо и Словото Божјо и ние може да се одбране. И нашите мисли ќе пред Господ. Нема да одат дека што сака да не насочи. Или пак друга варијанта. Ти си најдобар. Ти си најдобар. Ти си човек што треба сам да размислуваш, верувај у себе. Што ти треба Бог? Па ти можеш се сам да направиш со твоите раци. Но ова е најпозната теологија сега што владее надвор. Човек со самодоверба и што верува у себе ќе успее. И ќе биде бизнисмен, и ќе биде човек со кариера, и ќе биде човек што газа врз душите, и ќе биде силен човек, јак, стронг карактер. Само така треба. Планината вика се руши како, како срча. Едно каменче пага целата. Како тие што ви кажа коеме, ќе спечалиме, ќе ќе спечалиме толку толку пари, ќе направиме, ќе се врнеме, ќе направиме бизнис. Ујако беше тоа. Да. Да. Значи, Спремале се пасуши извадиле се, карти купиле, ќе одат луѓето и нокте му доваѓа само едно. Ако даде Господ дека беа твоите мисли пред Господ за да го питаш, Боже, што ти мислиш сега јас тоа да го направам? Разговарате. Господ не е пријател Исус Христос. Он не е пријател. Од Јован вика јас сум јас сум ви пријател. Не сум ви више господар. И нема да скријам ништо од вас. Ако ние имаме заедништво и нашите мисли се пред него, он ќе ни збори и ќе ни каже што да прави. Дали директно слово, дали преку Библијата, дали преку човек, Бог открива и ни открива што е добро за нас, а што не е. Јас слушам на радио, тај еден човек зовија да се 148 души што загинаа. Одложиле му го лето, состанокот не успеал, бизнис, и одложиле го за понеделник. Човекот на радио збркан, у емоции, не знае што да каже. Господ беше воа, то ли беше воа, Бе, Господ, значи, Господ не сака да загинат луѓето. Не сака. Затоа што ние сме негова творба, ние се избираме. Ние се избираме дека ќе одеме. И со мислите, и со телото, и со духо, и со разум. Ние бираме. Никој друг не може да ни каже што да направиме. Јади, пи, игри, еднаш ка се живее, иста фора на гјаво. Од дека знаеш, ќе има ли утре. Најади се, написи. Мощно, кеска, ќе однема земјата. Штета. Младиот човек, абе, ја у 12 ќе умрам. Ќе јадам, ќе пијам се. У 15 за 12 ќе се покавам. У 11 и пол умира, бре. Нема време. Паднал авионом. За жалење да, ама трагично трагикомедија за луѓето што не сакат да слушнат за Господ. Од и на луѓето кои зборат за Господ, они те прават Ти у кој свет живееш? Ти у кој свет живееш? Знаеш и, знаеш и ти денеска што се работи. Знам. Ама јас сум ослободен тоа да работам. Јас сум слободен. Ние сме слободни луѓе. Ние сме ослободени и од грев, и од порок, и од легализм, ово, легализам. Од се сме ослободени. Ние го имаме духот на словото во нас. Разбирате, духот на словото и тие мисли треба да ни бидат стално. Ние имаме дух на словото преку Исус, нашата жртва. И трето, мисли што ќе каже народот за нас? Што мислат луѓето за нас? Овоа само. Значи, мислите од ѓаволот што овоа само го да кажа. През кај ден упадал праницата и вика, знаеш што? Мислата е вика многу јака работа. Со мислата вика може да струшиш вика секакви бариери. Ја, кам фала ти Господи, така си знам дека во ми беше уплан да го проповедам, вика, фала ти Господи. Викам, ама мислата која искажеш со збор е уште посилна. Затоа што Бог рече и бидна земја. Оти Бог рече, о, Господ кој помисли, не биде ништо. Ти умислите го ствараш што, ама треба да го кажеш. И он вика, јас вика, не можам вика да ве сванам сите вас и православци, и католици, и евангелисти, и баптисти, вика, сите викате дека сте управа, И сите викате, дојте кај нас. Ја викам, а ја ти нешто сега ти дека дојдеш јас ти кажав што пишува во Библијата. Јас не ти кажав дојди кај нас, или оди таму, или оди ваму. Викам, спасението на душата е најбитно на човекот. Спасението на душата. И знаеш што? Ѓаволо те тера. Ѓавол те тера. А Господ те чека. Разбирате ли? Ѓаволо не тера. На сила, да. На сила. го тоа, направи го во, тоа го направи, во го направи, па од оваа страна да заврта, ако не можеш така, па да за да те придобие. Он те тера. А Господ те чека. Он чека, како загубели он, блудниот син. Чека. И ние ако се освестиме тоа, идеме кај Господ. Господ престо чека. Мисли од народ. Дека оди ти. Па ние сме православие тука во Македонија. Дека забегате, дека се собирате горе, секта правите. Од цела фамилија само вие двајца црни овци со двете деца, црни овци. Знаете ли што? Народо уопште не мисли на вас. Ние мислиме дека народот мисли за нас. Нема врска. Народот и не мисли за нас. Много ги е гале. Да. Секој денеска си гледа за себе. Само се перат си ги возат се еден со друг. И кога застана да се оговарат, гледам ги оправенства. На тај што му се слабостите, ги ноге слабостите кај тај другиот. И сите своји слабости, он си ги кажува на него. Таков, оваков, онаков, е тај и тај, овај и нај. Значи, тоа што е, он се опишува со тоа што оговара некој трет. Разбирате? И тука, оваа ти направиле овака, оноа ти направиле онака, народо, не ние, народот лета дека ќе не треба. Одетат околу камијата да кружат околу камена, да носат на ридовите јагниња, да носат погачи, да дигат панагии. Зашо? Викам, зашо му купуваш на машни чунгалунг од 5 денара, бе? Зема му 25 денара Airways. А човек умрен. Човек умрен. И му взима чунгалунга, он много страшно се кази, чунгалунга од 5 денара. Абе викам еј, чуга луга за деца, маш ти умрен, зеем му РВС од 25 денари. Абе не му взимај, умрење, е, еј, ало, нема да јаде он. Не јаде. Викам, а знам јас аз дека не јаде? Ама сите така прават. Сите така прават, народно така прават. Ако не го направи тоа, одма е бележана, так, так, крс. Крс и таа забега. И тај забега. Ама знаете ли што? Тие крстови што не ги стават на нас. Едно време ги ставале у Стариот Завет. На секој куќе дека имало крст не умрел никој таму. Да. Крв, крв. нико не умрел. Ние сме одбележани со крст, со крв, со крвта на Исус Христос. Нема да умреме. Ние ќе живееме и ќе раскажуваме за Господ. Нема да раскажуваме за кој што е дали што пил па да му носиме на камион. Трагично е, страшно е за оваа наша земја. Страшно е за овие интелектуалци што мислат дека со каменчињата од джеповите ќе имат Одат на Исарот Каменчиња ста интелектуалци со факултет. Еј! Страшно е. Затоа ние сме избрани како избитници или извичачи, како сакате кажете. За да ги кажеме, за да ги кажеме за вистината. За да кажеме дека Исус е жртвата. Со неговата крв ние сме откупени, не со камењата, не со зетините, не со крпите, со крвта на Исус Христос. И тај народ Тај народ, Господ го сака. Не треба да го осудиме. Оти Бог го засака свето. И го даде својот син како жртва. Не треба да го осудиме. Колку и да ги гледаме дека са, ние ќе се молиме за нив. От Исус речел, молете се. Молете се за сите луѓе од Тимотеј. Не само за нас верните, за сите луѓе, да Господ ги допре, да ги пресведочи, за да се покаат, за да се спасат, Тоа не е нашата борба. Амин. Амин. Не се грижи што ќе каже народот. И да ти кажат, еј, ти си одлепена, или одлепен. Декој де, луѓето. Јас знам дека одам. Ја го знам пато. Ја го знам пато. Пато е Исус. Јас одам Исус и го правам тоа што Исус го прави. Вистинските верници што ќе го Исус ќе бидат напаѓани и прогонувани. Пишува го словото. Така да не да мислиме сега јас ќе поверувам Господ, ќе ми биде упал, нема да ме напаѓат, нема да ме оговарат. Ќе ги издржиме оговарањата, ако нашите мисли ќе ги издржиме тие напади оговарања, ако нашите мисли се пренесени пред Господ. И Бог ќе ни даде сила за да минеме преку маки, преку неволи, преку бранови, преку вода, преку логи и кога ќе ги минеме, ќе бидеме уште појаки у карактерот. Оти ние ако немаме искушенија, нема да имаме карактер. Карактерот се граде преку искушенијата. Тренинг. Денеска паднеш. Господе, помогни ми утре да положи. Исто како на факултет, бре. Па да. Паднеш, па спремаш, учиш, молеш, молеш, молеш, трајаш. Бог па ти даја испит. Ако не ти даја испит, тоа не е фер, не можеш да изграде. добрите морнани се градат у бурата, не се градат на мирно море. Далеч ти души од фала ти Господа за убавото време, за убавото море. А браво не мрда, затоа што нема кој да дува. Така да треба да се грижиме за нас. И сега лек. Замислите. Лек замислите, како да ги изгонеме сега? У Исаија 55 глава. Исаија 55 глава. Чекай, запишала се го стих. 8 и 9. Зашто вашите мисли не се мои мисли. И моите патишта не се ваши патишта, слово е Господово. Небото е високо над земјата. Така моите патишта са над вашите патишта. И моите мисли над вашите мисли. Кога пренесуваме нашите мисли, ние пренесуваме от духовната сфера. От духовната сфера. Царството небесно е тука, ама и горе. И сега ние ако мислиме на горе, овие земски мисли не може да доат горе. Затоа што Божите мисли се над човечките, човечките мисли. Ние можеме само, кога дойдеме от духовност пред Господ, тогај да ги сванеме Неговите мисли. Неговите мисли се над. И Неговите патишта се над нашите патишта. Сите човечки патишта, сите религии, сите патишта тука земски што се направени религиозни. Знаете ли дека водат? Водат у пеколо. У пеколо водат. На човека му се чинат вика рамни неговите патишта, ама завршуваат у пеколо. Затоа што човекот се ги измислил. Не може да биде човечкиот пат над Божиот пат. А Божиот пат знае се кој е. Исус Христос. Господ. Патот, вистината и животот. Нема ни една вистина што е над Божјата вистина. Човечките вистини секој ќе паднат на крај глупави, правејќи се мудар, испадне глуп и заврши у пекол. Како многу души. После тоа Еремија, Еремија 20 29 11 и 14 Еремија 11-12. Зашто јас ги знам своите замисли, за тоа што имам намера со вас зборува Господ. Замисли за мир, а не за несреќа. Да ви дадам идина и надеж. Тогаш ќе ме повикувате, ќе доаѓате ке мене, ќе ми се молете јас ќе ве слушам. Божите замисли се над нашите замисли. Нашите замисли се како да станам богат, како да преживеам, како да додам долеп. А Божите замисли са над нашите замисли. Затоа што неговите замисли се за мир. Он сака да ни даде мир. Надеж да ни даде. Надеж у вечен живот. Ако нашата надеж е у вечниот живот, ние ќе успееме. Ако се надеваме нешто друго, нема да успееме. Господ ни дава надеж, мир, радост, радост на спасението ме маки не воли. ме? нема да бидеме без тие работи. Ама Бог ни го дава мир у сето тоа, надежда у сето тоа, спасението у сето тоа, вечниот живот на крај. И ние треба да се стремиме за вечниот живот, а не за тука да живееме 100 години. Ја после, ако нашата вера ја базираме у Исус Христос, само за тука, само за тука на земјата, ние сме најмизерните луѓе у светот. Најмизерните луѓе. Ќе живее 100 години, а после после не веруваше вече живот. А дека? После тоа, у Ефесиани 6 глава 17 стих вика Шлема на спасението. Шлемо на спасението. Ставаме во шлемо и не штите од секој зла мисла шо иде. Од шлемо се одбива. Затоа што знаеме дека сме спасени вре у името на Исус. Исус не е спасил. Тај шлем ни е наша заштита. И ниједен да бислаш иде од телото, од ѓаволо, од народот, не може да го пробие. Ако се нашите мисли ушлемо у Господ. Ако се нашите мисли у Господ, да мислиме што Господ ќе направи овај момент, тој тогај нема шанса да допрто нас. Оти ние сме се фокусирале на Господ. А Господ знае што е мене у срцето. Оти вика, нели, тоа е многу опасна работа. Исус кажува, ако погледнете, само погледнете у жена и ја посакате, грев желба и грев вие. Дали ја посакате? Ако погледнете у жена и ја посакате, грев вие. Исус го вика тоа. Грев. Умислите ние. Ние дека гледаме? Што гледаме? Вести, порнографија, недолични снимки на телевизија, вестници недолични, Што прават луѓето и ние да правиме? Дека гледаме ние? У што гледаме? Гледаме ли Господ? Господ ми е секогаш пред лицето, песната. Пред очите. Господ ми е секогаш пред очите или нешто друго ни е пред очите? Дали Библијата ни е пред очите или нешто друго ни е пред очите? Што гледаме, после тоа се стварате и мислите. Значи, опасна работа. Треба нашите мисли да бидат жртва пред Господ и да ги гонеме во името на Исус. И да бидат изгорени да се фокусираме на Божјото. И Колосјани, трета глава, 1 до 4. Колосјани, што кажува таму? Трета глава, 1 до 4. И така, ако воскреснавте со Христа, барете го што е горе, каде што Христос седи десно на Бога. Мислете за она што е горе, не за она што е на земјата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 Тоа е нашата надеж, спасението на душите, да се отидеме горе кај Тато Небесен. Така да, нашите мисли пред Господ. Господе, дај ми ги Твоите мисли, оти Твоите мисли се над моите мисли. Во името на Исус. Амин. Амин. Амин.